je vysláven. esmu te. esi mans Dievs, jo Tu vien esi taisnīgs, Tu vien esi cienīgs, Tu vien esi kungs, mans brīnišķīgs. Šeit esmu Tevi pielūgt, es nāku zem un liekties, es nāku, lai Tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo Tu vien esi taisnīgs, Tu vien esi cienīgs, Tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Šeit esmu Tevi pielūgt, es nāku zemu liekties, Es nāku, lai tev teiktu, kā esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs, mans brīnišķīgs. Debes Tēvs, paldies, kā arī šodien Tēvs mēs varam atvērt Tavu vārdu. Dievs, ka mēs varam iedziļināties tajā patiesībā, kas ir no Tevis. Un, kungs, mēs arī kopā lūdzam, ka tā arī ir tā patiesība, ko mēs pieņemam un ar ko mēs dzīvojam. Debes Tēvs, ka tas, ko mēs lasam, mēs arī saprotam, Mēs lūdzam, mēs lūdzam, lai Tavs svētais gars mums dar to zinām, lai tas atklāja, kungs, Tevi vairāk un vairāk Dievs, ka mūs Eh, dzīves Tev ir tīkams, Dievs, ka Tēvs mēs gribam, kungs, būt Tev tīkam, Tēvs, ka mēs gribam būt Tev derīgi, kungs, un gatavi, lai to var lietot Tēvs ikvienai lietai, Tēvs, ikvienam labam darbam. Kungs, eh, lai Tavs vārds, kā jau lūdzām, kā slavējām, lai Tavs vārds un tikai Tavs vārds tiek paaugstināts. Kungs, jo Tu vien esi taisnīgs, Tu vien esi cienīgs, Kungs, Tu vien esi Tavs bijājams un varans Dievs, un mēs lūdzam, ka mēs kungs, arī nākam ar šādu sirdi, ar šādu apziņu pie varan Dievu, kungs. Jā. Paldies Tev, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šodienas rakstiet, mēs atvērsim kopā, un vārdi, šie pamatvārdi un šī pamatdoma ir – Ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Ļauties salīdzināties ar Dievu. Un, eh, kad es atvēru to eh, rakstos, lai saprastu, no kurienes tas ir, tad tas mums ir atrodams otrā vēstulē korintiešiem, piektajā nodaļā. Otrā vēstule korintiešiem, piektā nodaļa. Un tur stāv rakstīts tātad šādi. Ja, atvērsim kopā, un kopā arī nolasīsim, labi? Visi kopā vienā balsī, kā viena miesa, ah, cits par citu. Otrā korintiešiem, 5. nodaļa, 20. pāns. Otrā korintiešiem 5, 20. Otrā korintiešiem 5, 20. Uzreizēs pirmās korintiešiem. Diezgan loģiski, ja? Tātad, otrā korintiešiem 5, 20, un mēs lasām šādi. Esam gatavi? Vēl pāršķirst, lai atšķir, lai atšķir, ja? Un visu kopā lasām. Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Tātad tā mēs nākam, Kristus sūtīt un pamācam. It kā Dievs runā caur mums, mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Parasti, kad mēs dzirdam šo vārdu salīdzināties, tad pārsvarā mēs to saistam ar cilvēkiem. Pareizi, kad mēs viens otru, viens ar otru cenšamies salīdzināties. Un tas ir dažādākajās dzīves jomās. Un par jebko, sākot droši vien no izskata līdz to, līdz tam, ko mēs darām, ar ko mēs nodarbojamies, ko mēs esam sasnieguši un, un, un par mūsu panākumiem un tā tālāk un tā tālāk. Taču ļauties salīdzināties ar Dievu Un šī salīdzināšanās, mēs apstīsimies, ko, tas, ko Dieva vārds saka šajā sakarā, šajā kontekstā. Un vispirms jau tā ir ikviena cilvēka nepieciešamība. Tas ir mm, ikvienam cilvēkam tik ļoti nozīmīgi un svarīgi. Un pirms mēs apskatām šo pantā kopumā, atcerēsimies arī, ko īsti tas nozīmē, šī salīdzināšanās, kurš svērts tā kā aptver un, un tā nozīme. Un vispirms jau mums ir jāatminās, ka tā ir Dieva griba priekš ikviena cilvēka. Kopš Dievs radīja cilvēku, kopš cilvēks ir kā viņa radība, viņš ir vienmēr vēlējies, lai mums būtu attiecības ar viņu. Un šis, un tas ir, un tas ir tāpēc, patiesībā šī salīdzināšanās nepieciešama, lai mēs būtu ciešās un personīgās attiecībās ar viņu. Jo Dievs nekad nav vēlējies, ka kāds iet pazušanā, bet ka visi tiktu izglābti, dzirdēt labo vēstu un tikt izglābti, nevis mirt savos grēkos. Un vēsts par uh, cilvēku un, un cilvēku salīdzināšanos iet patiesībā cauri visiem svētiem rakstiem. Tas iet no, no Bībeles sākuma līdz pašām beigām, un tā pareizā, tas pareizais atrisinājums, tas pareizais vārds, līdzīgi kā mēs svētdienas skolā esam dzirdējuši šo joku. Izklausās pēc pavisam kaut kā cita, bet pareizā atbildi ir Kristus. Pareizā atbildi ir Jēzus Kristus. Un uh, vienu pantu iepriekš, es aicinu, ka mēs varam izlasīt vienu pantu tikai iepriekš, ja, 2. korintiešiem 5.19, kur ir šis skaidrojums uzreiz, jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams – un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tātad Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sev. Jēzus Kristus, vienīgi Jēzu Kristu mums ir dot piedošana, mums ir dot salīdzināšana, mums ir dot iespēju salīdzināties ar Dievu. Un tātad salīdzināšanās, patiesībā, ko nozīmē salīdzināšanās? Uh, Tā nozīmē atgriešanās pie Dieva. Tā nozīmē grēku nožēlu. Tā nozīmē sevis aizliekšanu, sava es nolikšanu malā. Tas nozīmē arī kritiski apskatīties uz savām dzīvēm. Kā mēs dzīvojam, mēs esam kā jauni radījumi. Vai mūsu domāšana vai mēs esam pārveidot, vai mēs esam piedzimuši no augšas, kā raksts saka, jo es, mēs zinām visu, kad viss sākās galvā, ja? kā saka, viss, viss sākās no tā, ar ko mēs domājam, ko mēs domājam, ko mēs atzīstam, kas ir tas, ar ko mēs dzīvojam. Un ja mūsu prātos, mūsu sirdīs nav šī atziņa par to, ka mums ir vajadzīga piedošana, ka mums ir vajadzīga salīdzināšanās ar Dievu, tad mēs arī neizmainīsimies, mūsu dzīves neizmainīsies lai kā mēs izmainītu apstākļus, lai kā mēs izmainītu viskaut kādas situācijas, taču ja mūsu prātā, mūsu sirdī nenonāk šī atziņa par to, ka mums ir vajadzīga piedošana, ka mums ir vajadzīga salīdzināšanās ar Dievu, tad tas mums neko nelīdzēs. Ja, jo ir arī rakstīts par, par eh, romiešiem 12.2, ja, bet pārveidojieties, atjaunotamies savā prātā, lai pareizi saprastu kas ir Dieva grib, ja? to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tātad vispirms tas, tam ir jānonāk, tas nonāk mūsu ausīs, tālāk tas nonāk mūsu prātā. Un tad, kad mēs to pārdomājam un savā sirdī pieņemam un atzīstam, tad arī notiek šīs izmaiņas. Tātad ļauties salīdzināties ar Dievu nozīmē atgriezties atkal pie viņa. Un tas nav tikai to vienīgo reizi, kad mēs kļuvām ticīgi. Šeit vēstule tiek rakstīta korintiešiem, ticīgajiem korintā. Un viņi bija ticīgi. Tas nozīmē, ka salīdzināšanās ar Dievu ir priekš ikvienu no mums atkal un atkal. Ik viens no mums atkal un atkal esam aicināti salīdzināties ar Dievu arī savā ikdienā. Jo mēs zinām, ka mūsu ikdiena nevienmēr ir tīra un skaista. Un pārbaudam, ja mēs pārbaudam paši sev, tad mēs zinām, Dievs, man vajag izlīdzināšanos. Ja mēs pārbaudītu savus darbus, tad mēs netiktu tiesāti, ja kāds tā rakstīts, bet mēs zinātu, ka mums ir vajadzīga piedošana. Mēs zinātu, ka mums ir vajadzīga salīdzināšanās ar Dievu. Un to dara svētais gars. Svētais gars mūs uzrunā, svētais gars mums atgādina. Un ir tās reizes, kad mums neliek mierā šīs lietas, tā mūsu ikdiena, mēs paši zinām, kuras ir tās lietas, kuras kur svētais gars, gars jau var teikt tā, tirda mūs un neļauj vienkārši dzīvot, jo mēs dzīvojam kādā lietā, kas nav Dievam tīkam. Un, un tā ir patiesībā laba sajūta, kad nav tāds miers, uh, jo, ja mums būtu vienalga, tas nozīmē, ka mūsu sirdsapziņas būtu palikušas trūls, nejūtīgas. Bet uh, mums ir jāpārbauda sevi, un es ticu, ka svētais gars tad arī mums uzrāda, kas ir šīs lietas. Jo um, bija iespējams arī dzirdējāt kādu stāstu nesen arī klausījos radio un, un ļoti laba lieta. Tas cilvēks bija jautājis par, uh, par atmodām. Viņš jautāja, kas ir tas īpašais, kas ir tas atšķirīgais vai tas, tas brīdis, kas, ar ko bija īpaši šīs atmodas. Un tas otrs cilvēks, kurš atbildēja, kuram tika jautāts, viņš teica, mēs bīstamies darīt grēku. Mēs bīstamies grēkot. Mēs bīstamies grēkot. Jo mēs zinām, ka grēks šķir no Dieva. Ik viena netaisnība, ik viens grēks mūs attālina no Dieva. Bet ja mēs bīsimies Dievu, ja mēs bīsimies grēkot, tad var mainīties lietas. Var mainīties mūsu ikdiena, var mainīties, vispirms jau mainīsies mūsu domāšana. Līdz ar to arī mūsu uzvedība un viss, kas no tā izriet. Tātad visa visa, visa pamats ir šī ļaušanās salīdzināties ar Dievu. Ne tikai pirmā reizē nākot pie viņa, bet ikdienā izmeklējot sevi, atkal un atkal saprast, jā, man arī ir vajadzīgi. Ja mēs, kamēr mēs neatzīstam to, nekas arī nemainās. Bet uh, kopā ielūkosimies šī, šajā visā pantā vēl. Un pirmā no šīm lietām, ko mēs lasām, ir tā mēs nākam – Tā mēs nākam. Un mēs zinām, ka tā ir Kristus lielā pavēle. Tā mēs nākam. Kristus sūtīja. Mateja evaņģēlī 28. nodaļā pēdējie divi panti ja, ir rakstīts, ka tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdam tēdēl svētāk ar vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tā ir Kristus pavēle, un arī šeit viņi pilda Kristus pavēli. Šie mācekļi viņi pilda Kristus pavēli. Tā mēs nākam. Un arī tā mēs ejam. Un arī tā mēs ejam taču. Arī tādai ir jābūt mūsu ikdienai, ka mēs, un tur nav aizbildinājumi nevienam no mums, kurš, ka mēs nesludinam labo vēst, ka mēs nesludinam šo vēst, šo salīdzināšanās ar Dievu vēsti. Ikvienam no mums ir vajadzīga salīdzināšanās ar Dievu. Un ikvienam no mums izskanēja šī pavēla, ejiet un pasludiniet. Un šeit mēs lasām, tā mēs nākam mums arī ir jāgrib, mums ir jāgrib paklausīt. Mums ir jāatzīst par kungu un, un tēvu, bet jūs man ignorējat, jūs, jūs nerīkojaties tā kā, tā, kā rīkojās tēvs pret dēlu vai kalps pret kungu attiecībā. Un es pie sevis ar to tā pamanu, es, es bīstos, ka es tik daudz liekas vārds pasaku patiesībā. Tā varbūt tā pat kaut vai slavēšana, ko nu pat piedzīvojām Dievu klātbūtnē, ka mēs izsakām tik daudz vārdu. Dievs tēvs, tu esi vārāns, tu esi visu spējīgs, tu esi visu zinošs, es gribu tev paklausīt, mēs mīlam tikai tevi vien. Kā es gribu, ka tā būtu mana arī ikdiena. Kā mēs jau lūdzam, ka tie mūsu vārdi saskanētu ar to, kā, kā mēs dzīvojam. Jā. Kur nu mēs palikām? Jā, tā tad uh, apliecināt apliecināt, sludināt šo evaņģēliju, lai kur mēs arī būtu, visur un visiem. Nākamais, ko mēs lasām, ir Kristus sūtīti. Tā mēs nākam Kristus sūtīti. Jeb kā Kristus sūtņi. Un laikam jau tā ir, kad sūtīt var kāds, kam ir autoritāte, kāds, kam ir noteikšana, kāds, kam ir ietekme – patiesībā var kādu kaut kur sūtīt. Un šeit mēs arī lasām, ka mēs esam kā sūtņi, ko Dievs sūta. Un, jo nav patiesībā dzirdēts, ka kāds um, kaut vai, nu, piemēram, darba, darba ņēmējs kaut vai aizsūta darba devēju pēc būtiņām. Nu, tā nenotiek parasti. <laughs> Var palūgt kādu pakalpojumu, kaut ko izdarīt, bet patiesībā tas, kurš sūta, viņš arī saka, ejiet. Viņš nesaka, nu, varbūt, ja tev ir laiks vai kā. Viņš saka, ejiet. Un mēs esam Kristus sūtņi. Tā tad persona ar, ar autoritāti, un tā ir tā, kas spēja kādu kaut kur aizsūtīt, tāds, kuram ir ietekme mūsu dzīvē. Un nākamais, ko mēs lasām, ir un pamācam, it kā Dievs runāt caur mums. Pieņemt pamācību. Šeit mēs lasām, ka tā ir pamācība, kas saskana ar Dievu gribu, ar viņu parādu, kas ir pēc, pēc rakstiem, kas ir pēc patiesības, kas ir Dievu vārdā, pēc tā, ko mēs lasām. Un, un, un ik viens no mums zina, cik, cik viegli ir pieņemt pamācību. Reiz, visiem ir viegli pieņemt pamācības? Galīgi nav viegli. Bet ir reizes, piekrītat, ir reizes, kad ir ļoti vajadzīga pamācība. Ir situācijas, es gribu, lai man pamāca, man vajag, Man vajag palīdzību. Un tas nav tīri tikai praktiski arī. Mēs varam to tikai nodalīt, bet patiesībā tā ir mūsu ikdiena, tā ir mūsu dzīve, kur visur mums ir vajadzīga pamācība. Un šeit ir jautājums, cik viegli mēs varam, pamā, varam pieņemt pamācību. Un, uh, un jautājums, protams, ir, cik viegli mēs varam pieņemt. Un otrs ir tas, cik, uh, kāds ir tas veids, kā mēs pasniedzam pamācību. Ja, esam piedzīvojuši arī noteikti uh, kad pie mums kāds vēlas izdarīt kādu labu darbu un cenšas mums pamācīt. Un tad liekas, ka es neesmu vispār nekas. Es neesmu <laughs> vispār nekas. Jo šī pamācība var būt tiešām nicinoša, tā var būt pazemojoša, tā var būt ar dažādiem motīviem, bet mēs lasām, ka Dievs savā vārdā saka ar mīlestības pilnu pamācību. Vai mēs tiekam pamācīti ar mīlestības pilnu pamācību. Ja? Un uh, Atvērsim kopā Salmanu pamācību. Pirmo nodaļu. Salmanu pamācību, pirmā nodaļa. Ja psalmi ir pa vidu, pašķiram nedaudz uz priekšu, būs salmanu pamācības. Jums nav tā, ka bībelē pa vidu, tur, kur psalmi, tur arī nedaudz tumšāks. <laughs> manai, manējā tā ir, es zinu, ka arī citiem tā ir, kad psalmi ir tie vairāk vai mazāk, ko vecā derībā arī palas, ik pa laikam vairāk, vairāk. Tā kā, ja jums ir tumšās lapas pa vidu, atšķiriem tur, tur būs psalmu, pēc tam nedaudz uz priekšu, ir psalmām pamācības pirmā nodaļa atvērām, un pir, piektais un septītais pāns runā uz mums šādi, kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, un kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt. Un turpat septītais pāns – Bijība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. Muļķi tā tad nonievā gudrību un pamācību. Pamācība ir vajadzība. Ikvienam no mums ir jāvar uh, pieņemt pamācību. Un ikvienam no mums ir jāmācās. Ikvienam dot pamācību. Mīlestības pilna pamācība. Tā kā arī iepriekšējās reizēs kaut kur nesen dzirdējām, tepat runājam par draugiem – ir, ir draugi un ir labi draugi, un, un patiesībā tie labākie draugi ir tie, kur spēj dot pamācību arī, kur spēj norādīt, palīdzēt, atklāt, lai mēs, lai mēs eh, vairs nedarītu varbūt kādas lietas, lai mēs mācītos, lai mēs pieaugt, un šeit noteikti prasās tā mīlestības pilnā pamācība, jo pamācība bez mīlestības noteikti ir diezgan graujoša un nokauj vislabākās attiecības, ja mēs Mm, bez sirds ejam un kādu gribam pamācīt. Un um, apstuļu darbi, 15. nodaļa un 31. pāns, ir apstuļu darbi, 15. pāns, 15. nodaļa, 31. pāns, apstuļu darbi, 15. Ja? Un tur ir šādi. Kad viņi to lasīja, vēstuli tika nosūtīta Antiohijā, ja, iepriekš, labi, 30. Atlaist viņi nonāca Antiohijā un draudzi sapulcējuši nodeva vēstuli. Kad viņi to lasīja, draudzi priecājās par labo pamācību. Šeit vesela draudze tiek uzrunāta ar pamācību. Un, ko mēs tur lasījām, ka viņi priecājās par to. Vesela draudz tiek pamācīta, viņi pieņem pamācību, viņi priecājās. Paldies par šo pamācību. Tātad pamācība ikvienam no mums ir vajadzīga. Ik pienāk situācijas un viņas ir nemaz, kad mums var trūkt padoms. Un tad ir atkal otra situācija, kad mums ir jābūt pietiekam drosmīgiem, lai iet pēc padomu. Ne tikai sagaidīt, varbūt, ka kāds nāk pie mums un pamāca kaut kādā veidā, bet eh, mēs esam ļoti savā ziņā tā noslēgti mēs kūtri ejam, jo domājam, ka tas varētu mūs pazemot vai pazemināt, teiksim tā, nepazemot. Un tāpēc mēs nemaz negriežamies pie kāda pēc padomu, bet patiesībā mēs ar to apzogam sevi. Bet ko es gribu teikt, kad mums būtu jābūt arī tādiem, kas meklē divbīgu padomu. Tas padoms, pasauli piedāvās 20 padoms vai 50 vai vēl vairāk mūsu lietā, bet tas padoms – Eh, kas mums ir vajadzīgs. Es ticu, ka tas vienmēr var nākt no Dieva vārda. Mēs zinām, ka Dieva vārdā ir atbildes uz visiem mūsu vajadzīgiem, noteikti svarīgiem dzīves, pat sadzīviskiem jautājumiem. Dieva vārds mums neko no tā nenoklusē. Tāpēc, ja mums arī, ja mums arī ir kāda vajadzība pēc padomu, es iedrošinu mūs ikvienu iet pie dievbīgiem cilvēkiem. Pat ja tas cilvēks, pat ja tas cilvēks nebūtu tik kompetents varbūt kādā lietā, tad es esmu pārliecināts, mana pārliecība ir tāda, ka nekad nebūs apakšā nesautīgu iemeslu, ne kaut kādas uh, cita lieta, kas varētu man kaitēt. Ka viņa motivācija man dot padomu vienmēr būs laba, vienmēr būs no sirds un patiesa. Tāpēc padoms no dievbīga cilvēka noteikti ir vērtīgs. To ir vērts ieklausīties, un tas ir pirmais, ko, ko es domāju, ka mums vajag darīt. Ja mums vajag padomu, meklēsim to Dievu vārdā, meklēsim viņu to pie dievbīgiem cilvēkiem, jo mēs lasām, ka Dievs runā caur cilvēku, uz kādu individu, viņš runā uz draudzēm, viņš, viņš runā, viņš lietā. Tā kā meklēsim padomu pie Dieva viņu ārdā un pie dievbīgiem cilvēkiem. Tātad, un uh, noslēgumā jau nedaudz mēs ejam un mēs lūdzam Kristus vārdā. Nākamie vārdi ir, mēs lūdzam Kristus vārdā ja mēs lūdzam ar to autoritāti, ko Dievs mums dod, kā viņa sūtņi, mēs lūdzam, tā ir viņa griba, tā ir viņa griba tas, ko mēs sakām, mēs lūdzam viņa vārdā, it kā to teiktu pats Jēzus, mēs lūdzam viņa vārdā. Un ko mēs lūdzam viņa vārdā, ko šie sūtņi, ko ik viens no mums esam aicināt darīt, ļauties salīdzināties ar Dievu. Tas ir tas šodienas vārds, ko mums katram ir jāatcerās. Mums ir jāļauj salīdzināties ar Dievu. Mums ir jāvar nākt Dievu priekšā atzīt, kas ir tās lietas, kas joprojām Dievs nav taisnas tavā priekšā. Ir tik viegli dzīvot kompromisā, un tas var būt tik vien mazas nianses. Tas tie var būt tik vien mazas izvēles, kuras mūs šķir no Dieva. Un tad mēs varam kādā brīdī domāt, Dievs, kāpēc tu man nesvēt? Kāpēc Dievs es nejūtu varbūt tavu klātbūtni? Kāpēc varbūt nedzirdu tavu balsi? Kāpēc man varbūt neiet tā, kā varētu iet? Tāpēc um, um, izvēlēsimies, izvēlēsimies nedzīvot kompromisā, izvēlēsimies um, salīdzināties ar Dievu. Un uh, pirms jau tas ir tik ļoti svarīgi, jo sātana darbs tiek sagrauts pilnībā. Tad, kad mēs salīdzinamies ar Dievu, gan savā ikdienā tie, kas esam ticīgi, gan tad, kad salīdzināšanās notiek ar tiem, kur atgriežas pie Dieva, tad dvēseles tiek izglābts. Grēku pulki tiek apklāti. Eņģeļi debesīs dzied un slavē Dievu. Sātana darbs tiek izārdīts. Mēs iegūstam brīvību. Un tā ir tā brīvība, kad, kad nevis mēs nonākam tajā pašā vietā, kur Dievs ir, bet tā ir tā brīvība, ka mēs zinām, ka mums vairs nekas nesako. Mums vairs nekas nevalkās līdz, kas mums traucē dzirdēt Dievu vārdu kas mums traucē sekot viņam, dzīvot savā ikdienā, paties, ticīgi dzīvi. Kristietis esot kas? Nevis tas, kas pēc nosaukuma ir. Bet kristieši sauc tāpēc, ka viņi ir līdzīgi Kristum. Viņi ir līdzīgi Kristum. Kristus gāja un sludināja arī šo pašu salīdzināšanās evaņģēlī. Mums ir jāatgriežās no tā, no savas tā, tās netaisnības pie Dieva un jāļaujas salīdzināties ar Dievu. Lai sātana darbs vienkārši tiek iznīcināts. Mums ir jāceļ gaismā grēks. Dievs saka, izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, lai tiktu dziedināti, lai tiktu dziedināti, lai mēs iegūtu brīvību, mums ir vajadzīgs tas. Mums tas ir vajadzīgs, mums ir vajadzīga šī salīdzināšanās. Piekrītat? Mēs lasam korintiešiem vēstulē, jo vēsts par Kristu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet tiem, kas izglābtiek, tas ir Dieva spēks. Tas ir Dieva spēks ikvienam no mums. Un tas pats spēks, tas pats svētais gars, kurš piemodināja Jēzus no mirušiem, joprojām ir mūsos un ar mums. Mums ir tas pats spēks, mēs joprojām spējam to pašu. Mēs spējam nākt Dievu priekšā atzīt savus vainas arī šodien un tikt salīdzināt ar viņu, tikt salīdzināt ar viņu. Mēs zinām, nekas vairs man nesako. Ja es šodien nāku nožēloju savus grēkus, es zinu, Dievs šodien, iedomājieties tas brīdis, es ik pa laikam tā, ne, tā nav man ikdiena, nepārprotiet, <laughs> bet ik pa laikam, kad ieraugu varbūt taisni vecāks cilvēks, es iedomājos, nu, mums katram pienāks tāds brīdis, varbūt pat ne vecāks, bet vecumā parasti cilvēki, nu, es domāju par savu, piemēram, vecām vai, vai citiem cilvēkiem, ko es pazīstu, ka viņi arī sāk domāt par Dievu, par mūžību, viņi sāk domāt, kas būs tālāk. Un tad ienāk šīs bailes, nu, kas ir rītā? Ja es šodien nomirst, kas ir rītā? Un nav tā drošība. Viņi nav izlīdzinājušies ar Dievu. Un patiesībā tur nav jāsagaida vecums, tā ir mūsu ikdiena. Ja šodien ir mūsu pēdējā diena, vai mēs esam salīdzinājušies ar Dievu? Iesaist 53 no 2. līdz 11. pantam. Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā, kā atves un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu Tur nebija arī nekā ārēji redzam, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkam. Taisno otrādi. Viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā izklā, aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev – kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriekt un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam – Kad viņš tika sodīts un, un spīdzināts, viņš padevās un neadarīja savu muti, kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā aus, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neadarīja savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsvabināts. Bet kas gan no viņa laika biedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sots. Kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto. Kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltus nebija viņa mutē. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām, kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājuma upuri. Viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa roka, rokas darba palīdzību. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Viņš nodeva savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, par ikvienu no mums. Jēzus Kristus nomira par mani, par tevi, par ikvienu, kuram mēs vēl pastāstīsim evaņģēlī, par ikvienu, kurš to vēl dzirdēs. Un tā ir labā vēsts. Mm. Dievs vēlas, lai mēs esam šie Kristus sūtņi. Un ka mēs nesam šo salīdzināšanas evaņģēlī. Mums ir jāpieņem pamācība. Un ja šodien Dievu vārds mūs pamāca uz kaut ko, tad paklausīsim Dievu vārdam. Paklausīsim Dievu vārdam. Lai Dievs dod, ka mums ir šī gudrība, ka, mums, ka mēs nonākam šies, pie šīs atziņas un ka mēs nepaliekam tajā stāvoklī, kad mēs izvēlamies nesalīdzināties ar Dievu, kad mēs atliekam to atkal un atkal. Lūksim Dievu. Lūksim Dievu. Sveicin, ka mēs varam piecelties kājām. Sveicin arī Matīs, ja viņš ir, mēs vēl kopā slavēsim Dievu. Jā, Matīs, ar visu gloriju. Jā, Dievs, lūksim. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tēvs, Tu mūs esi pirmais atzinis, Dievs, un ka Tu mums esi ļāvis, kungs, nākt pie Tevis, kungs, un tikt salīdzinātiem caur Jēzu Kristu. Dievs, mēs Tev pateicamies, ka viss ir paveikts pie krusta, kungs. Mēs Tev pateicamies, ka par ikvienu no mūsu grēkiem, kungs, ir samaksāt pilns samaks. Kungs, pat ja mēs neesam agrāk turējuši Tevi, Jēzu, ne par ko, pilnīgi ne par ko, tad tagad mēs atzīstam, ka Tu esi pasaules glābējs, ka Tu esi mūs atpircis no mūsu grēkiem. Kungs, ka tu esi augšām cēlies un dzīves, un ka tu saki, ejiet un dariet par mācekļiem. Ejiet un sludiniet šo salīdzināšanās vēstu. Nāciet pie manis, ja es to arī saku, lai mēs salīdzinamies, lai mēs tiekam salīdzināt ar tevi. Kungs, tu mums esi vajadzīgs. Mēs gribam iemantot to brīvību, ko tikai tu var dot. Kungs palīdz, ka mēs nenesam nasts, kas mums nav jānes. Kungs, ka mēs nedzīvojam ar tām lietām, ar, tām, ar tiem ieradumiem vai grēkiem, vai vienalga, kas tas būtu tās, kas mums traucē, kungs, toties Tev. Tās, lai nav nekādas netaisnības tās pie mums. Kungs, mēs paļaujamies uz Tev. Mēs paļaujamies, kungs, uz Tev, kad arī tagad jau, izējot šodien, Tēvs, ārā pa šīm durvīm, Dievs, savā ikdienā atkal un atkal, Dievs, ka mēs būsim kaut ko no Tevis paņēmuši. Tēvs, ka Tu būsi runājis Tēvs, un mēs esam kaut ko atzinuši un pieņēmuši un paklausījuši Tev. Debes Tēvs, lūdzam, lūdzam, kungs, lai tiešām Tu mums palīdz Tēvs ikvienam Tēvs mūsu ikdienā. Dievs, Tu vien zini, kurās situācijās mēs dzīvojam, ar ko mēs domājam Tēvs, kas ir mūsu prātos Tēvs. Kungs, un mēs paļaujamies uz Tevi. Mēs paļāmies, kungs, ka tu nāks ar mums, ka tu būsi, kungs, ka tu palīdzēsi. Dievs, šī pamācība, māc mums tu, kungs, māc mums tā dzīvot, kungs, ka mēs gudri sirdi saņemam, tēvs, ka mēs gudri dzīvojam, tēvs, šīs dienas, tēvs. Kungs, palīdz, palīdz mums pieņemt arī pamācību, kad mēs tiekam uzrunāt no saviem brāļiem, māsām tās, no cilvēkiem apkārt. Kungs palīdz Tēvs, ka mēs paņemam to, kas ir no Tevis. Tebes Tēvs. Mēs gribam būt Tev tīkam. Dievs, es vēlos tiešām, kad, kad Tēvs man dzīve, Tēvs mūsu dzīves, Tēvs ir Tev tīkams, Dievs, ka tās nes augļus, Kungs. Tās, ka Tu var tās iztīrīt, kā Tu saka, šos zārus iztīri no negatīviem, no, ne, no sliktiem augļiem, no, no sliktiem zariem, Tu to tīri, kungs, un, un lai tie nest vēl vairāk augļus. Kungs, mēs gribam tavu balsi dzirdēt, mēs gribam tevi pazīt, mēs gribam tevi paklausīt, Dievs palīdz. Palīdz tās, ka mūsu sirdsapziņas nav trūlis, bet svētais gars, ka joprojām tu var mūs uzrunāt. Kungs un Dievs, pamāc arī mūs kā draudz, Pamāc, kungs, mums kā tālāk, uz kurien doties. Kungs, ko tu vēlies, lai mēs paveicam šai vietā? Mēs esam šeit kuldīgā tēvs starp šiem cilvēkiem. Tēvs, mēs lūdzam Tavu palīdzību. Mēs lūdzam Tavu pamācību. Dievs. Un paldies Tev atkal un atkal par to brīvību, ko mēs varam iemantot Tevi un tikai Tevi. Paldies arī šodien, kungs, mēs nākam tavā priekšā, kungs, un lūdzam piedot tās mūsu grēks. Dievs piedod visu netaisnību. Es lūdzu debes tās visu, ko, ko mēs esam darījuši tās domās, vai vārdos, vai darbos tās, savās izvēlēs, kungs, savā ikdienā. Lūdzu, paņem to, kungs, prom. Tēvs, mēs, mēs gribam to nosaukt vārdā, tēvs. Dievs, mēs gribam celt to gaismā, kungs lai sātanām nav iespēja, kungs, mūs atkal vilkt atpakaļ aiz kaut kādām lietām, Dievs, likt krist un, un justies vainīgiem, nožēlojumiem, kungs, bet Tu mūs sauc par saviem bērniem, Dievs. Tu mūs sauc savādāk, kungs. Mēs Kristu Jēzu, kungs, esam ķēnišķīgi priesteri, izredzēti cilts, Tēvs. Mēs esam Tavi bērni, Dievs. Kungs, palīdz, Tēvs, ka mums nenozog šo, šo stāvokli, Dievs, ka mēs netiekam muļķot un mānīt, kungs, Un dēļ tā, ka mēs neatlaižam kādas lietas, lūdzu palīdz, kungs. Paņem, lūdzu, to nost no mums. Dari tu mūs stiprus, kungs, pastāvē tik vienā kārdināšanā. Tās, ka mēs nekrītam grēkā, kungs, ka mēs neskrienam cauri, kungs, šiem, šiem grēkiem var galvu Dievs, bet ka mēs, protam, esam gudri Tēvs iet apkārtiem, kungs. Tu saki, lai mēs mūkam pat no grēkiem Tēvs. Tēvs, Tēvs. mēs esam salīdzināti. Mēs esam salīdzināti, mēs varam neko vairs nenest līdzi. Tēvs, ka mēs varam tīri draugi būt, derīgi Tev, ka Tu vari mūs lietot, kungs. Ka mēs varam atvērt savus mutus. Dievs, nu, lai kas ir bijis pagātnē, Dievs, lai kas bija vakar, vai lai kas bija šorīt, Tēvs. Kungs, kas Tev nebūtu tīkams, lūdzu, palīdz, Tēvs. Mēs gribam atteikties no tām mēs gribam, kungs, dzīvot ar Tev, kungs. Tu saki, bez svētas dzīves neredzēt nevienam Tev. Mēs gribam, kungs, dzīvot svētu dzīvi. Mēs gribam, kungs, no vislabākās sirdsapziņas Tevs. Viss, cik vien mēs spējam, mēs gribam būt Tev tīkam, Tev paklausīt, Dievs. Tu esi varams, Tevs. Tu esi nemainīgs, Dievs. Paldies, Dievs, par Tavu vārdu, kungs. Viss, kas ir bijis, tas piepildījies, viss, kas būs Tavs, Tu to apsoli, ka arī tur viss tiks piepildīts līdz galam. Kungs, es lūdzu, ka mēs eh, varam skatīties Tavs pār tām savām ikdienām Tavs, ja arī šīs grūtības vai kāda situācijas Tavs. Tu, tu mūžība esi līdz mūsu sirdīs. Tu mūžība esi līdz mūsu sirdīs. Palīdz mums ar šo mūžību arī dzīvot, Dievs. Tev izgods un slāvdēvs. Tev vienīgam, kungs, lai Tavs vārds, Jēzu, tiek paaugstināts pār visiem vārdiem.